Sveicināts, sveicināt, rādam arī klausītāji. Šeit es, priesteris Jānis, un jā, šodien pulkstens divos izējam kopā ēterā tādā marietonā uh, noskaņā kopā ar priesteri Ilmāru. Sveicināts! Labdien, sveiki visiem! Um, panāc varbūt tās uz manu pusi jā. vairāk, jo tie, kas varbūt tās Facebookā un YouTube'ā seko mums līdz šajā brīdī, lai visi labi varētu redzēt, jā. Ir marietons, tā ir, tā ir akcija, kurā vācam līdzekļus radio uzturēšanai, un šodien uh, un rīt to darām divas dienas ar mērķi šo dzimšanas dienu, jo ir devītā dzimšanas diena, nosvinēt šādā formātā, protams, prasot, lūdzot, aicinot, atbalstīt un ziedot, lai mēs varētu svinēt ne tikai devīto dzimšanas dienu, bet uh, daudzas, daudzas citas dzimšanas dienas arī pēc šīs. Taču, ja gadījumā tu nezini, kā var noziedot, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot, un izvēlējies sev piemērotāko veidu, kā noziedot. Jā, Priesteris Ilmārs jau izvilka cārā banknotu, rāda tiem, kas YouTube skatās. Viņš atstāja ziedojumu 10 eiro. Milzīgs paldies! Jūs tieši tāpatās varat atnākt un noziedot skaidrā naudā, vai varbūt tās izvēlēties sev piemērotāku, ērtāku veidu, attālināt caur bankas pārskaitījumu, PayPal pogu vai Protams, aiziet arī uz draugu, kur iemest ziedojumu kastītē ar Marijas, eh, radio Marijas logo uz šīs ziedojuma kastītes, vai Protams, zvanīt pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Šādā veidā tu ziedo 4,27 eiro. Šodien mums tāds lēnāks tas ziedojuma temps ir. Šobrīd knapi 400 eiro ir saziedota, bet ir vajadzīgi 20, vairāk man šķiet kā 24 tūkstoši eiro. Nu jā, saraujam, saraujam, saņemamies, saņemamies. Es saprotu, varbūt tās nav vēl pienākušas algu un pensiju dienas, bet, eh, bet ja ir iespēja, tad eh, nepalaid garām un atbalsti. Taču šo, eh, šo ēteru, kā visu uh, šo jubilejas eiteru gribas veltīt tādai ticības liecībai. Mums jau bija, pas, mēs jau paspējām aprunāties ar pāris cilvēkiem par viņu ticības ceļu un gribas, protams, arī tagad arī prieseri Ilmāri nopratināt par viņa ticības ceļu. Tas tāds nevienkāršs jautājums ir. Tu esi ticīgs? Jā, paldies Dievam, esmu ticīgs katoļu priesteris, jo ir anekdote, ka uz draudu, draudz atsūtīja kādu priesteri un uh, Viņi teica, jā, mums ir priesteris, viņš ir jauns, skaists, smuks, eh, smuki runā, smuki dzied un vēl ir ticīgs. Nu, kāds pārsteigums, vai ne? <laughs> <laughs> Bet kāpēc tu tici? Es ar citu vēl pirms atbildēt, kamēr, kāpēc es ticu, es gribu parunāt vēl mazliet par tiem ziedojumiem. Labi. Jo nu, man arī nākas būt daudzās draudzēs, kur mēs uh, vācam līdzekļus visādām vajadzībām salaspēlī, nu jau esam tikuši pāri tam smagajam posmam, kad mums bija nesiltināta baznīca, nu jau var teikt, viņi visi gan iznosiltināti. Ogrē mēs arī tur gribam kaut ko darīt, un ir tāda sajūta daudziem cilvēkiem, ka, nu, to es esmu dzirdējis, piemēram, salaspilī, piemēram, tas mēs viņu saucam par salaspils krējumu, jeb eh, inteliģents, jeb salaspils čiekuri, dažreiz iet garām baznīca saka, nu tam jaunajiem katoļu mācītājiem gan jau Vatikāns palīdz, ja? Dažreiz cilvēkiem liekas, ka mums ir kaut kādi noslēpmaini mistiski fondi, kaut kur pazemē ierakti zelta stieņi, vai mēs kaut kur, nu tā jau nedrīkst teikt, drukājam naudu, <laughs> bet eh, nu, ka mums viss tā kaut kas krīt, bet īstenībā jau arī balstoties uz baznīcas bausli, tev būs uzturēt baznīcu un tās kalpus, te ir ietverts tas, ka nu, arī gan šis radio, gan eh, mūsu draudžu baznīcas, gan eh, garīdznieki, gan viss cits lietas, tā ir visu mūsu kopīgā lieta un tā solidaritāte, ko mēs piedzīvojam tajā, kad mēs viens otru atbalstam un stiprinam gan ar ziedojumiem, lūkšanām, gan ar praktisku darbu, arī radio arī kalpojot kā brīvprātīgiem, Es domāju, tā ir tā liecība tam, ka Dieva valstī var izplatīties. Tā kā, protams, mēs katrs iesaistamies eh, pēc savām iespējām, bet eh, ļoti svarīgi, ka mēs eh, nu, piedalāmies un Protams, ir draudzes, kurās ir šīs desmitās tiesas, bet būtu labi, ja cilvēki, nu, man vislabāk tas patīk, ka ir šis arī regulārais maksājums, ko es arī draudzē lūdzu cilvēkiem savā kontā iestādīt regulāro maksājumu, ka viņš padomā, uh, cik svētais gars viņam ieliek sirdī, cik viņš mēnesī var eh, nu, jūt, ka viņš varētu noziedot eh, kādam, nu, vai rādījumam arī, vai mhm, mhm, kādam citam mhm, darbam, un tādā veidā šis regulārais ziedojums ir ļoti liels atbalsts vai draudzēm, vai arī rādījumam arī. Nu, e, milzīgs paldies par šādu veidu skaidrojumu, jo tas ir kaut kas, kas ir jādara regulāri. Mm -hmm. um, un varbūt tās kādam tas arī krīt uz nerviem, it īpaši radio ēterā nepārtraukti dzirdēt šos aicinājumus ziedo, ziedo, ziedo, jo citādi mēs nepastāvēsim, bet burtiski tā arī sanāk patiesībā. E, man vien bija tāds gadījums, kad e, vienreiz atnāca viens cilvēks un noziedoja pa laulībām 400 eiro, viņš to darīja tādu lepnumu, viņš gan īsti tā kā nometa man zakrastie uz galda 400 eiro un saka, redzi, cik es daudz noziedoju. Es saku, atvaino, man, piemēram, manas draudzes cilvēki, kas katru svētdienu kaut vai 10 eiro noziedo, viņi gadā noziedo 540 eiro, tad daudz vairāk nekā tu šeit lepnumis nomets. Tā kā nav jau tā māksla vai tas spēks tieši tajā vienreizējā. Protams, arī par to paldies, paldies par katru ziedojumu, arī tiem vienreizējiem ziedojumiem, bet reāli jau mūsu baznīca uztur tie, uh, vienkāršie ticīgie cilvēki no savām pensijām, no saviem kas, maziem kas ienākumiem. Regulāri, regulāri, ar maziem ziedojumiem, bet kas jā. to dara regulāri un, un uzticīgi. Un, un tieši tā, es arī pilnīgi piekrītu, jo to mēs arī, protams, ka radio, e, radio šeit arī e, apzināmies un zinām, kad ja nebūtu šie regulārie, mazāki, bet regulāri ziedojumi, tad nebūtu arī iespēja uztaisīt un strādāt ar radio šeit šajā, e, šajā mūsu laikmetā, kur izmaksas tā vien aug un aug, un prasības aug un aug, un, un tā tālāk. Bet jā, milzīgs, milzīgs paldies tiešām ikvienam, kas jau ir atbalstījuši, kas vēl tikai atbalstīs, nu, kas ir kopā ar mums un kas palīdz. Un turklāt ne tikai rādio, bet ra, jo rādio ir, nu, kā tāds atbalsts eh, draudzēs, vismaz es ceru, kad ir kā tāds atbalsts <laughs> draudzēs, uh, Eh, vai tas būtu eh, tā satura dēļ, vai varbūt tas ir kādreiz, ja ir vajadzība un, un vēlmi interesē arī pašu draudžu saturu notranslējot un, un vai ierakstot un taisot tādu veidu. Nu, ka tā ir tāda sadarbība, kas ir liederīga arī draudzēm, jo galu galā radio misija ir eh, palīdzēt prāvestim, nevis aizstāt prāvestus vai draudzis aizstāt. Uh, Eh, tie kādu laiku atpakaļ, kad es eh, nomainīju vakara svētās mises, es mēģināju paskaidrot, nu, ka nē, davai nu, atgriežamies draudzē, jo ēterā tā nav mise, derīga mise, tā ir garīgs impuls, eh, varbūt roškronis, varbūt svēturakstu lasījums, varbūt mise, bet tas neaizstās misi reāli klātienē. Ja un daudzi bija, varbūt, tā, nu, daudzi, kāda daļa bija nedaudz sašutuši par šitādām lietām, bet tas ir ar to mērķi, lai mēs saprotam, kad, eh, nu, kā tad patiesībā <laughs> lietas ir, nevis devalvējam visas vērtību un visu norakstam uz attālināto formātu. Tas nav arī iespējams vienmēr, vai ne? Nu jā, nu tad būs jocīgi, ja es svinēšu misi tukšā baznīcā, man būs 200-300 skatītā internetā un radio, Jo, nu, kā, kāpēc tērēt eh, laiku un eh, spēkus, kāpēc braukt, es paskatīšos attālināt. Bet, protams, ka vecuma slimības eh, skartiem cilvēkiem, tieši tiem, tam, kas ir kaut tam. kur ceļā un nav fiziski iespējami, protams, ka radio un arī šīs translācijas ir neviet, nenovērtējums atbalsts. Tieši tam, tieši tā. Tā kā, nu, ir tāda lieta, jā, rādījuma arī klausītāji, ja mani dzirdi, tad atbalsts ir savu ziedojumu, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītra ziedot un atrod sev piemēram piemērotāko veidu, kā noziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 000 9. Tādā veidā tu ziedo 4,27 eiro, centus, bet uh, Protams, negribas tikai par ziedojumiem, lai arī šī akcija ir ar mērķi tieši daudz un dikti runāt par ziedojumiem, tad negribas tikai par ziedojumiem, gribas arī, kā jau es teicu, būt par ticības lieciniekiem, jo ceru, ka tas ir tā pamat misija, ko mēs arī pildam ar radio šajā brīdī. Un, un, protams, šodien un rīt, kad mēs to 9. jubileju svinam, gribas tad arī nedaudz vairāk iztencināt cilvēkus par viņu ticību, kad varbūt tas, tas arī palīdz kādam uh, kādam viņa ticības ceļā, uh, pirms ejam muzikālā pauzē, tad es gribu prasīt, kāpēc tu tici? Eh, es ticu tāpēc, ka uh, Dieva žēlstība aizskāra manu sirdi, un es noticēju tam, ka Dievs ir. Kādā veidā Dievs aizskāra sirdi? Tā ir gara liecība, varbūt sākumā muzikāla pauze. Tad ejam muzikālā pauzē tieši tā. <laughs> pretim balsīm, kas pēc palīdzības sauc, gribu nest tos, kuri vairāk paiet nevar, vēlos būt patvērums, kad vētras ceļās, bet reizēm sajūta, ka vēl esmu bērns. Pats nesaprotu, kā lai esmu citiem tēvs. Vai man tiešām nāksies vienam cīnīties, vai vispār cilvēks var palīdzēt cilvēkiem? Redzu, ievainotais, citam brūci lāpa, redzu, aklais, aklajam ceļu rāda daudz filozofu maz patiesības, daudz teoriju, maz saucienu pēc palīdzības. Vieglāk melot, nekā atzīties, mācīt citus, nevis no kļūdām mācīties. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgs. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē? Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē. Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un dvēsele dzīvo mierā. Vēlos pacelties pāri baznīcām, lai mans gars lido tur, kur mājas tam, lai patiesība mani apskaidro. Gaismas stari, manu prātu pelēko, lai jauna dziesma mani iedvesmo. Jo viss, kas bija, mani neveido, bet gan tas, ko tagad darīt, izvēlos. Un tikai tas, kam tagad ticēt, izvēlos. Esmu brīvs, nesmu vīlies cilvēkos, bet gan standartos uz meliem būvētos. Jo mies paliek mies, tāpēc piedod man, bet es atsakos no savas cerības tai. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgs. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs, vēlos pacelties pāri baznīcām, lai mans gars lido tur, kur mājas tam. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē. Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē. Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. nepieciešama cerība, aus līdz ar rītu. Tad es sēdēšu un gaidīšu rīta ausmas gaisu. Es redzu satelītu, tas spīd spožāk par vislielāko zvaigzni, ja tiešām cerība aus līdz ar rītu. Tad es sēdēšu un gaidīšu rīta ausmas gaismu. Es redzu satelītu, tas spīd spožāk par vislielāko zvaigzni. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē? Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē? Jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Sveicināti, sveicināti, rādījumi arī klausītāji. Uh, Esam atpakaļ šeit, es priesteris Jānis un kopā ar mani ir priesteris Ilmārs un īziņa noziedoja caur e-banku 10 eiro milzīgs paldies, jo tieši tā, kā runājam, pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam arī darboties milzīgs, milzīgs, tiešām milzīgs paldies par uh, par šo ziedojumu, un katrs, kurš dzird mūsu un, un uzskata, ka vajag un var un grib palīdzēt, lai šī misija turpināties, esat aicināti iet uz rādījumu arī mājaslapu un atbalstīt ar savu ziedojumu, lai mēs varētu darboties. Bet atgriežoties pie priesteri Ilmāru un ticības liecības, kā ir? Kāpēc tad tu nu, tici un, eh, un... Uzaugu ģimenē, kas neticēja Dievam, uh, Eh, protams, kad eh, nevis nebijām nekādi ateisti, bet eh, vienkārši mums nebija tāda tradīcija. Un parasti jau ticības liecībās stāsta, ka pirmā mana saskarsme ar Dievu bija 5. klasē. Tas bija tāds tālais 1991. gads, kad ieradās amerikāņu misionāri, visdrīzāk no kādas baptisto vasaras vai draudzes, un viņi uzdāvināja jauno derību un pateica, ka uz dolāra rakstīts mēs uzticamies Dievam. Uh, Un uh, tas bija, es <laughs> biju piektā klasē, un es domāju, ja uz dolāra rakstīts, ka ir dievs, tā, tad viņam ir jābūt, jo uz dolāra neraksta visādas tādas muļķības. Muļķības nerakstīt tieši tā. Nu jā, un tad, uh, protams, izlasīja jauno derību, ir informatīva, kā pasaku grāmatu, pabeidzu ķeguma pamatskolu un aizgāju vecbebros mācīties par lauksaimnieku. Tur bija tāda zinām veida krīze, jo tie bija 90. gadi, bija, nu tā, vida bija tāda smaga, tur sanāca tāda pagrimšana, un uh, Eh, tad es satiku Jehovas lieciniekus, eh, paņēma viņu sarkturni. Un, Cik brīnumainā veidā Dievs vada. <laughs> jā, un eh, pirmo reizi kā, caur viņu brošūrām sāku ticēt Dievam, ļoti mani tas pārsteidza un gribēju būt Jehovas liecinieks. Un tad vienā brīdī mm, tā saikne ar Jehovas lieciniekiem uzreiz tā kā pārtrūka, nebija nekāda kontakta, un es satiku priesteri Blūmu Andri kapusvētkos, svētkos, un nolēmām, ka es varētu kristīties. Un tā pirmā satikšanās, mana pirmā ticības pieredze bija 1996. gada septembra mēneša pirmā svētdiena, kad es iegāju Koknes baznīcā un nokritu ceļos, un tajā brīdī notika tāds kā pieskāriens. Un no tā laika es nevarēju svētdien nebūt baznīcā, mani burtiski tā kā pārņēma tā kā ar tādu elektrisku strāvu, un es atrados divu metru virs zemes. Un es varu pateikt to, ka es kļuvu ticīgs un piedzīvoju svētā gara pieskārienu pirms ūdens kristībām. Tātad vēl pirms kamēr es saņēmu kristības sakramentu, notika man atgriešanās. Bet eh, tu vari ar, varbūt tās nedaudz paskaidro, kas tas ir par pieskārienu, jo daudzi to uh, saka piespa, pieskāriens, pieskāriens, bet tie, kuri to nav piedzīvojuši, iespējams nevar saprast īsti, kas tas par pieskārienu, kā tas izpaudās. Tā varētu izpausties kā tāda psihiska problēma, bet tā kā es esmu psihiski vesels, tas man arī pierādījums, ka... <laughs> tu esi pārliecināts. <laughs> es esmu pārliecināts. Ja ticīgs varbūt tās, jā, jā šaubas. Bet ir, <laughs> pirms tam tad es nebiju ticīgs. Es biju, à, ah, skaidrs, var teikt, jā, mācījos jā. par lauksaimnieku, remontēju traktorus, āru zemi, uh, Tad es stāvēju ar visām kājām uz zemes, es biju tāds pragmatiķis, nu, ļoti racionāls cilvēks, kas visu skatīja caur prāta prizmu, bet tad es piedzīvoju uh, lietas, kuras nevar izskaidrot. Piemēram? Lielu mīlestību, uh, jā, varbūt siltumu krūtīs, uh, tādus uh, pārdabiskus sapņus, uh, neizskaidrojumas lietas, piemēram, uh, es eh, gāju, tad es, eh, kad mācījos, piemēram, es biju izdomājis kaut kādu lietu, ko es gribu darīt, un pēkšņi atverās durvis, un kāds cilvēks saka, to, par ko tu domā, es tev to izdarīšu. Ja? Nu, to pat nevar tagad izskaidrot, un tas man tikai bija pirmos trīs gadus pēc kristībām. Tagad ar mani nekas tāds <laughs> nenotiek, un man pat drusku žēl. un, un, bet kāpēc? Jo es domāju, daudz arī cilvēki prasa, nu, kāpēc sākumā varbūt tās, tas arī bija tas galvenā motivācija un pamudinājums vispār kļūt par ticīgu cilvēku un iet uz baznīcu, un tad pēkšņi, tā, kad tu sāc iet, beigās izrādes nav nekas no tā. Es domāju, ka Dievs speciāli man deva tādas konfektes, kūkas un uh, viņš mani tā kā uzrunāja ļoti spēcīgi, lai mani tā kā atvestu pie sevis, bet tad, kad jau, kad es biju pie viņa, īpaši jau, kad iestājos garīgā seminārā, man pazuda šie emocionāli efekti. Un to es ļoti skaidri redzēju. Sākumā man bija šoks, pat uh, bija tā kā pārdzīvojums, bet pateicoties ļoti labai garīgai vadībai, kas man bija garīgā seminārā, es sapratu, ka nu, ticības dzīve nav tikai emocijas pārdzīvojumi, bet uh, Eh, tos var piedzīvot cilvēks. Un tā kā es tos piedzīvoju, līdz ar to es nevienu nenotiesāju, man atnāk kāds un stāsta, ka viņš redz kaut kādus brīnumus vai piedzīvo brīnumus. Eh, bet eh, man tāds ļoti provokatīvs jautājums ir par to, vai gadījumā baznīca nav pie vainas, ka mums pazūd tāda emocionālā kaut kāda ticības izpausme vai piedzīvojums. Nu, kad tā ir tā institūcija, tur mums viss ir pateikts kā un kas un reglamentēts un tā tālāk, bieži vien tieši pārmet cilvēku, nu, kad baznīca vai ne izsmeļ dzīvību, kustību ārā. Baznīca ir kā upes krasti, un eh, harizmātiskā pārdabiskā žēlstība ir tā upe, kas plūst. Un baznīca jau īsti nevar kontrolēt savu draudzes locekļu izdarības. Mums bieži vien notiek visādas brīnumi, parādības, vīzijas. Cilvēkiem ļoti patīk lasīt visādus tur eh, re, vizionāru redzējumus un vēstījumus un pret to jāuz, jāizturas, protams, ar zinām veidu piesardzību, bet baznīca ir tā kā upes krasti, kas ūdeni notur tajā straumē. Jo, ja nebūtu šo krasti, tad vienkārši ūdens izšķīst. Ja? Un tajā laikā es arī ļoti labi sapratu, ka baznīca man iedeva šos rāmjus, un visa mana harizmātiska atgriešanās pakāpeniski ieguva, iegula tā kā tādā dziļā gultnē, kur es varēju tālāk peldīt, peldēt jau droši, skaidri tālāk uz priekšu. Tātad baznīca nevis... Uh, uh tā kā eh, nu, nos, nu, eh, nevis nokaļ, nevis nokaļ, bet, <laughs> bet gluži otrādi eh, palīdz tai ticībai kaut kādā veidā iet pareizā straumē. Nē, nu tā doma ir tāda, ka uh, vienkārši uh, satiekās divi elementi, tā kā manas personiskās attiecības ar Jēzu, uh, Tas ir mans personiskais skatījums uz kungu, un tad ir baznīcas, jeb kopienas skatījums. Un vienmēr kaut kāda ziņā ir spriedzes starp manu personisko skatījumu, kā es redzu ticību, Jēzu, pārdabisko pasauli un kā redz baznīca. Un šeit ir jānotiek tādai kā sinhronizācija starp manu personisko pieredzi un kopienas pieredzi. Tāpēc es jau uzreiz ticības ceļa sākumā sapratu, ka man ir jāiet katru svētdienu uz baznīcu, jo baznīca ir tā māte, uh, skolotāji, kas mani virzīs, mācīs, ka es nepalikšu viens ar savām iedomām, vīzijām, redzējumiem un tā tālāk. Bet tā, kāpēc nevar palikt viens, ja tā, kāds grib? Francūžiem ir teiciens atstāja draudzi bez priesteru, viņi sāks pielūk kokus. Vienatnē mēs sākam tomēr veidot savu personisko dievu attēlu un veidojas zinām veidu algdievību. Mēs sākam ģenerēt tādu dievu attēlu, kāds mums ir ērts. Uh, jo baznīca arī mūs virza, labo, piekoriģē, e, atklāja, mēs redzam kopienu, kas tic. Jo tic, mēs nesakām tikai es ticu, bet mēs ticam. Tā ir baznīca, es ticu uz svētu katolisku baznīcu, tātad uz kopienu, ja? es e, esmu kopā ar, ar kristiešu kopienu. Baigu forši, ejam mazā muzikālā pauzītē, tikai gribu atgādināt rādam arī klausītāju jums telefonu numurs, ja gribat uzdot jautājumus priesterim Ilmāram īziņas. 266, 77, 272, bet zvaniem 679, 691, 31. Uh, jebkurš jautājums, es domāju, mums ļoti kompetenti arī pratīs atbildēt uz šiem jautājumiem, bet arī, ja jūs gribat atbalstīt rādījumu arī ar saviem ziedojumiem šajā devītās dzimšanas dienas marietonā, uh, tad ej un atbalsti, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot un izvēlēs jau piemērotāko veidu, vai, protams, zvani pa ziedojumu tālruni 9 000 6769. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ. Ven, Señor Jesús, Maranatha, ven, Señor Jesús, Maranatha, Ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, maranata, Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Maranatha. gaismas mērā. Yeshua Maranatha di Gospodi Maranatha di Gospodi Maranatha di Gospodi Maranatha di Gospodi Maranatha Cristo veni Maranatha, veni Domine Maranatha, veni Domine Maranatha, veni Domine Maranatha, sito veni. Sveicinās, sveicināt rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un ar mani priesteris Ilmārs eh, runājam. No nu, es tā nodēvēju šo ēteru ticības liecību, jo es izprašņāju par Ilmāra, priesteri Ilmāra eh, ticību un, un izpratni par lietām, varbūt tās pat tā arī eh, varētu teikt. Un, protams, šodien kā jau pie marietona vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, ja tu vari atbalstīt, tad lūdzu atbalsti, ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un ziedo jo lielāks iedojums, jo patīkamāk, bet mēs jau kā pirms eh, kāda laika brītiņa runājām, tie regulārie, mazāki, bet regulāri ziedojumi ir tie, kas patiesībā mūs ir uztur, tā kā nekautrējieties, vienkārši atbalstīt, mēs par visu esam pateicīgi. Vai arī zvanat pa ziedojumu telefonu un ziedojat 4,27 eiro, un telefonu numurs ir 900-676-9. Mums ir telefons zvans. Lūdzu! Halo! Lai būtu slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi, mūžos slavēts! Sirsnīgs paldies par raidījumu un sirsnīgi sveicieni un paldies priesterim Ilmāram, jo viņš tiks stāsta tos predikas mums, mēs gaidām sestdienas rītos atkal, un viņš tā māka patīk, tā kā naglai uz galvas uzliek atkal visu, un viss. Un, un tā nu, tiešām patīkami, tā dabīgi viņš izstāsta visu tā. Un, un ne, ne, ne no viena vispār. Var, viņš arī pateikt skarbāk, var pateikt, bet esam pelnījuši to. Un paldies, paldies, ka jūs tādi esat vispār, lai jums labi veicās un ilgi, ilgi, lai var vēl spredikot un mūs priecēt. Veciem cilvēkiem mums jau, ko tā radio Marija tikai baidzīgs, tā. Baidzīgs, tieši tā, baidzīgs, baidzīgs. Milzīgs paldies, milzīgs paldies. Jā, nu, tādas pateicības ir vērts dzirdēt, to, un to es uzsveru atkal un atkal. Tad, jā, ne tikai slikto, bet arī labo ir jāpasaka kādreiz, vai ne, lai būtu iedrošinājums. Bet atgriežoties pie tematikas, un pirms uzsākt šo ēteru, es jau ne, pabrīdināju, kad runāsim par sekulāru ticību vai sekulāru garīgumu un tādām lietām, nu kā ir, vai uh, Vai obligāti jābūt baznīcā, vai obligāti jābūt kaut kādā institucionālā formātā, vai, vai, vai tradicionālās konfesijās, vai, vai varbūt arī tāds pilnīgi nekāds sekulārs tās atsumies? <laughs> Mēs zinām to, ka svētie raksts saka, ka sātans arī tic Dievam. Un jāsaprot to, ka visa mūsu dzīve ir saistīta ticī. Piemēram, mēs ticām tam, ka vilciena vadītājs, ka mēs kāpjam vilcienā, viņš ir apguvis to profesiju. Mēs uzticam savu dzīvi vilciena mašīnistam vai lidmašīnas pilotam. Mēs taču neejam uz kabīnu, neprasam, uh, mašīnisti vai piloti, parādiet lūdzu savu certifikātu vai arī nodemonstrējiet mazu lidojumu, lai es redzētu, ka jūs mākat lidot. Mēs jau uzticamies un savā veidā ticība, es tā domāju, tā sekulārā ticība ir vienkārši ticība, ka eksistē, nu, tas, kam mēs uzticamies, vai mēs ticam, ka eksistē augstāks spēks, ka eksistē kāds, kā Aristotelis saka, nekustīgais kustinātais vai, vai lielais intelekts vai, vai lielās prādziena autors vai kā tālāk. Bet eh, pārdabiskā ticība tā ir dieva žēlastība, un tā nevar būt eh, mūsu, eh, vienīgi mūsu prāta auglis. Skaidrs, ka ticība ir saistīta ar prātu un ar mūsu pašu atbildi, bet tā vienmēr būs dieva iniciatīva. Tāpēc, ja man jautā, kur ir manas ticības avots, avots, es to pat nevaru izskaidrot, jo tas ir pārdabisks. Es pat nevaru pateikt, kāpēc es ticu. Es vienkārši ticu un uzticos Dievam un reizē arī viņa uh, svētajiem rakstiem, kurus viņš ir devis savu iedamsotiem autoriem, un arī baznīcai, kura sklēpī šī dievišķa atklāsme, jeb tās pats Jēzus Kristus, kurš ir atklāsmes pilnība, kurš savu vārdiem, darbiem un brīnumiem ir atklājis dievišķo patiesību par sevi un par tēvu, Tātad es uzticos, ka tēvs sūtīja dēlu eh, un svētajā garā caur eh, baznīcu, caur eh, rakstīto un nerakstīto tradīciju, tātad svētiem rakstiem un tātad svēto tradīciju, tādā veidā es varu iegūt šo žēlastību, iepazīt Dievu, kurš pats sevi mums ir atklājis. Nu, tas bija tāds ļoti izsmeļošs. <laughs> Drusku man, no man fundamentāla ir, teoloģijas. Jā, es tā klausījos, jā, jā, jā kad profesionālais ieslēdzās. Man vēl būs jautājums par to, bet pirms tam telefons zvans. Lūdzu. Jā. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Slavēts. E, te zvana Līga no Skotijas. Es klausos jūsu raidījumu šodien ļoti interesanti. Un beidzot man ir iespēja uzdot priecerim maziņu jautājumu. Uz priekšu. Uh, es gribēju pajautāt, man, mana, dra mani draugs Un viņš, es katoticīgā, un mums vienreiz sanāca strīds. Viņš teica, ka viņš ticot dieviem, eh, es tieši neatceros to pašu nosaukumu, tā ir dievība, ja, nu, dieva, ne dieviem, dieviem jā, tāpēc, bet viņi ievies no Norvēģijas. Viņiem ir visādu veidu dievi tur, ūdens dievs, laika dievs un viss pārējais. Un tā viņš tā, man tur visu stāstīja, kā viss tur viņiem notiekās kādas piedošana pa jaunumu, kādas tur dzēršanas, kādas tur ir vispār ar sievietēm, un tad, kad tā jau visi kautīgi viens otru nogalina. Vienkārši es viņu sāku strīdēties, pēc tam nolēmu, ka nav vērts. Ja viņš tic tādiem, nu, nu es viņu nu, nevaru pārliecināt, ka ir tikai viens pasaules dievišķis, viens ir tikai balnieks par visu pasauli. Viņš man mēģināja ieskatot to, ka tā ir tie dievi, paši, paši galvenie. Un ka būs, kad būs pasaules gals, tad būs cīņa starp īsto dievu un tiem dieviem. Es gribēju vienkārši uzdot jautājumu, vai jūs esat kaut ko tam līdzīgi dzirdējuši? Ļoti labs jautājums. Sirsnīgs paldies. Nu, tagad tad mēģinam atbildēt. Vai priesties Ilmārs mēģinās atbildēt uz šo jautājumu? Jā, tad mēs paldies. zinām, ka pasaulē reliģiju pētniecībā mēs izdalam eh, vairākus virzienus. Tā tad ir monoteisms, kam ticam mēs, kam tic arī jūdaisms un islāms. Tad ir politeisms, uh, nu, mēs varam teikt, ka arī senās latviešu dievības, kā meža māte, vēja māte, pērkona māte, es pasaku arī banku māte, nu, <laughs> dažādas mātes, ja, tāda daudz dievība, bet vēl ir arī henoteisms, kas nozīmē, ka senajā Grieķijā, kad ir viens galvenais dievs Zevs, un tad ir viņam pakļauti apakšdievi, ja, kuri viņam padoti. Bet jāsaprot to, ka lielākoties šī daudz dievība, politeisms ir radies no tā, ka cilvēki vienkārši piedēvēja uh, Eh, dabas parādībām, kuras viņi nevarēja izskaidrot, dievišķas īpašības. Un, ja runā par Norvēģiju, tā skaitā arī troļļi, piemēram, tika radīti, lai bērnus biedētu no aizām, lai viņi tur neiekristu. Viņi stāstīja, ja tu pietuvosies tātad šai aizē, trolis tevi paņems ciet. Eh, Latvijā, piemēram, senie latvieši izdomāja vēlnalas, lai cilvēki neietu, jo tās bija bīstamas aizas pie Siguldas un tā tālāk. Tā kā jāsaprot to, ka tā bija tāda cilvēku primitīva izpratne par dabas parādībām, kuri nevar izskaidrot. Mūsu gadījumā pavisam citādi savādāk, jo pats Dievs nonāca šeit uz zemi, un mēs gaidām inkarnācijas, jau iemiesošanās svētku, ka nevis mēs paši izdomājam savu dievu vai e, kādu šīs sistēmas, bet pats Dievs mums viņus atklāja. Un jāsaprot to, ka Aristotelis un daudz citi seno grieķu filozofi jau ar prāta palīdzību bija nonākuši pie apziņas, ka nevar būt vairāk, ka dievi ir jābūt vienam saimniekam, kurš valda pār visu, jo, ja ir vairāki saimnieki, tad viņi sakausies. Tāpat kā virtuvē arī nevar būt vairākas saimnieces. <laughs> Parasti ir viena, jo tad sakaujās. Un šeit... nu, priekšniece viena vismaz. nu, tur, tas, protams, tā kā joks, ja? Bet eh, skaidrs, ka jau Aristotos runāja par nekustīgo kustinātāju, jau daudz filozofi jau runāja par to, ka jābūt vienam pirmcēlonim, jeb sākumam. Tā kā es domāju, Uz to visu vajag skatīties mazliet ar tādu reliģijas pētniecību un vēsturisku skatījumu, un arī apzināties to, ka mēs, kas esam kristieši, vai arī kaut kādā ziņā arī jūdaisti un musulmaņi, eh, mums eh, vajag apzināties, ka mēs esam jau uh, nu, varētu teikt, uz augstākas, nu, negribu lietot vārdu attīstības pakāpes, bet Dievs jums ir sevi atklājis tādu, kāds viņš ir. Un kristietība, protams, ir vainagojums, jo mēs ticam Dievam, kurš ir viens Dievs trijās personās, bet uz šīm eh, pagānu jeb eh, citu tautu sistēmām mums jāskatās jau no tādas prizmas, ka mums ir atklāta šī patiesība, patiesības pilnība, bet mēs to uztveram tieši no tāda viedokļa, ka jā, tā kādreiz cilvēki pielūdza uh, dievus vai pielūdza dievības vai bija šajā reliģiskajā izjūtā, bet bet mēs to vairs nevaram pieņemt, jo Dievs mums sevis atklājas tādu, kāds viņš ir, un mēs vienkārši to skatāmies jau mazliet no citas skatu nu, punkta. Nu, tas mans jautājums, ko es gribēju uzdot un, un noskaidrot, tas ir nedaudz jau turpināt šo sarunu, ir par to, vai tad ticība ir racionāla vai nav racionāla. Kā uz to atbildēt, jo arī tik bieži vien notiek eh, kautiņi par šo lietu, un to arī pats sākumā teica, principā, ka tur ir eh, tas neizskaidrojamais elements tajā visā iekšā arī. Uh, Tātad eh, jāsaprot to, ka ticība un prāts eh, Fides et ratio nav pretrunā, tāpēc, ka prāts, viņš eh, darbojas šīs zemes nu, tādā līmenī, un ar prātu mēs mēģinām izzināt šīs pasaules, kā saka, elementus, būtību, rašanos, veidošanos, cēloņu sakarības, bet Dievs un ticība mums atklāja kaut ko to, kas ir pāri, Es varu atsaukties atkal uz manu dārgu Aristoteli, kurš savā laikā e, Aleksandrijas e, tātad bibliotekā kolekcionēja atklājumus par fiziku, nosauc to par fizik, fizikē, ja, tātad fizikē. Bet e, to, ko viņš eh, nevarēja izskaidrot, kas bija pāri šim fizikai, viņš nosauc par metafiziku, tas ir aizfizikas. Tas nozīmē, ka e, ja ticība atbild uz jautājumu, kā ir radīta, eh, nu, nevis kā, bet kas ir eh, radījis pasauli un kas ir visu šo cēloņu sakarību pamatā, tad eh, zinātne un prāts meklē, kā tas tika darīts. Un tāpēc starp šīm divām jomām nav pretrunas, jo viņas abas divas viens otru, vienu otru papildina, un prāts ir vajadzīgs ticībai, jo ticība neignorē prātu. Eh, fides kvarens intelektum, ticība pieprasa zināšanas, viņa pieprasa skaidrojumu. Tāpēc ļoti svarīgi arī izzināt, protams, cik tas ir iespējams. Mēs nebūsim nekad varbūt kā boēcijas vai, vai kādi citi izcilie, eh, tātad arī šie te eh, nu, nu, skolas holastiķi, kas ļoti dziļi gāja iekšā tādā prāta, dievu, dievu pazīšanā prātu. Bet šeit jāsaprot, ka Protams, ka žēlastība ir tā, kas ticības pamatā, bet šī ticība pieprasa arī prāta skaidrojumu, prāta līdzdalību, prāta piedalīšanos šajā procesā. Nu skaidrs, tātad abas divas lietas ir vajadzīgas, lai mēs varētu tā pilnvērtīgi arī uh, savu ticības dzīvi izdzīvot, Un, ja tu radījumi arī klausītāji pats neesi tas, kurš ies un rakņāsies pa visām grāmatām un mēģinās izzināt, tad klausies radījumu arī Latviju, jo tad tu kādu saturu labu arī dabū. Uh, Un, ja tu dabū labu saturu, varbūt tās arī var arī noziedot, lai mēs varētu turpināt šo saturu veidot. Eh, citiem vārdiem, šodien ir zibmari, ne, nav, nav zibmari, viņas ir marietons, eh, rādījum arī Latvijas dzimšanas diena, devītā, un mēs lūdzam atbalstīt eh, mūsu darbību ar ziedojumiem. Eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv, sadaļu ziedot, un, protams, e, ziedo, lai mēs varētu ne tikai 9 gadus, bet 90 un varbūt tās pat vairāk gadus strādāt. Maza muzikāla pauzīt un tad atkal atgriezīsimies, lai noslēgtu. Es tik iedomājos, kāda būs 10 gadu jubilē. Uf, visiem jāgatavojas. <laughs> jā. Jau tagad jāsagatavoties. tieši tā, tieši tā, pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ un noslēdzam šo um, sarunu ar prieseri Ilmāru. Dievs, ka trīs, tomēr svarīgāk tev bija, ka Dieva prāts ir piepildīts. vārds mums sirdī dzīves, jā, ar šiem vārdiem atgriežamies šajā ēterā, kur es kopā ar priesteri Ilmāru esmu un e, jautājumi ir visdažādākie un, protams, par ticību un ticības izpratni, nu, tādi ļoti nopietni un dziļi jautājumi. Un, protams, kā jau pie maratona arī lūdzam ziedojumus rādījumu arī uzturēšanai un attīstībai. Ja vari atbalst teju uz rādījumu arī mājaslapu un ziedo, cik nu vien vari, lai mēs varētu pildīt savu misiju. Bet nu, tāds beidzamais jautājums, kā ir ar ticības krīzi un kā to var pārvarēt? Kāpēc vispār notiek tādas ticības krīzes un ko darīt, ja es esmu tādā? Nu, mēs zinām, ka daudz mistiķi, kā svētais Jānis no Krusta, runā par um, dažādām mm, um, Eh, ticības nakti, jūtu nakti un jāsaprot, eh, lielākoties ticības krīze izriet no tā, ka mēs bieži vien savu ticību dzīvojam tādā ļoti bērnišķīgā līmenī. Protams, ja jūs sakat, ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs Dieva valstībā neiesiet, bet bieži vien daudziem eh, ticības pamats ir tikai bērnībā iemācītais katehisms, tikai kaut kādas eh, ļoti mazas, minimālas lietas un ļoti daudz mājiņticības. Un tad, kad cilvēks pieaug, īpaši, kad viņš nonāk saiknē ar kādu zinātni, ļoti daudz, kas sāk studēt kaut vai arī sociālu antropoloģiju vai psiholoģiju, viņus, eh, viņus uzreiz, eh, nu, saka, nu, nobombardē ar dažādiem, piemēram, piemēram tam pašam visādi Freids, Humes un Froms un daudzas tā saucamās reliģijas, psihoģenēzes teorijas, un cilvēkam var šķist, ka visa ticība, visa reliģija ir tikai kāds psihes produkts vai, piemēram, visas cilvēks vai mūsu pašu neapzinātās ilgas pēc tēva un tā tālāk. Un lielākoties cilvēks sāk šaubīties, jo viņam prāts protestē, un viņš sāka nu, salīdzināt, viņam šķiet, ka tas viss ir bērnībā iemācīts pasakas, teikas, ka tā ir tāda nu, e, tikai sentimentāla lieta. Bet no otras puses, ja cilvēks savu ticību padziļina, tad viņš var tajā krīzē tikt pāri. Tas nozīmē, ja mēs gribam būt stipri savā ticībā, mums ticība ir jābaro gan garīgi, tātad rekolekcijas, meditācija, kontemplācija, pārdomas, eh, garīgā vadība, regulāra sakramentu dzīve, ja, tas, kas baro ticību tīri, eh, tīri garīgā veidā, bet, protams, arī intelektuāli jālas katoliskās baznīcas katehizmas, protams, visa pamatāja svētie raksti, ja iespējams ir ārzī kursi, dažādas intelektuālas pārdomas, pārunas tā. Diemžēl Latvijā eh, daudzi katoļi uzskata, ka pietiek tikai agatas dienā pasvētīt agatas maizi un ūdeni, ūdeni, ka pieteikti tikai svētīt ūdens svece. Nesam man arī no ķekavas prasīja, vai nevar e, pie jums nopirkt svētīt ūdeni un e, krītu, ka viņš grib attīrīt savai māja čakras, piemēram. Ja? Nu, viņš ir katolis. Ja? Nu, tā ir liecība mūsu ticības līmenim. Jā, bet es domāju, ka šim cilvēkam jau ir ticības krīze, kaut viņš pats to neapzinās. Ja? Tā kā nu, krīze arī dažādi, dažādas šķautnes, tā var būt tāda, kur es apzinos, bet varbūt tāda, ka cilvēks saka, ka viņš katolis, bet viņam ticība tur ir zriedz drīzāk mājticība. Bet eh, ar to var tikt galā, ja ir laba garīgā vadība. Tāpēc ieteiktu pie, pie, turēties pie sava bikstēva, jo bikstēvs ir pirmais garīgais vadītājs, ja, pie kura mēs regulāri sūdzam grēkus. Bet arī uzmeklēt kādu pieredzējušu priesteri, sarunāt ar viņu tikšanos un pārunāt tos eh, ticības krīzes jautājumus. Nu, tā tad eh, nevis ignorēt, izvairīties, noliegt visu, kas ir ticībā saistīts, bet, eh, bet gluži otrādi bērsties un meklēt to atbalstu un, un atrast to, eh, kas ir vajadzīgs, lai varētu tiešām turpināt arī savu ticības ceļu iet un attīstīties tālāk. Jā, un tāpēc mēs atgriežamies pie tā kopienas aspekta, ka es nekad neesmu viens, kas ticu. Uh, Man vienmēr ir brāļu māsas, tā ir draudze, tā ir kopiena, kuras var smelt atbalstu un izmantot tās iespējas. Piemēram, es ļoti esmu izbrīnīts, ka Salaspilī ceturtdienās uz bībeles stundu nāk tikai daži cilvēki, un ir tāda sajūta, ka pārējiem ir gan izvai vienalga, ja? bet tad, kad es satiekos draudz locekļiem un runāju ar viņiem, man mati ceļ stāvus, ja? jo šī izpratne ļoti nu, tāla no tā, kā tic un kā domā baznīca. Tā kā tas arī ir mūsu rokās un mūsu atbildība, vai tas, kam mēs ticam, vai kā ticam, vai tas atbilst tam, kā tic baznīca. Un tāpēc ļoti svarīgi šī sinhronizācija, šī saskaņošana eh, mani priekšstati un uzskata par Dievu, par eh, ticību, par, par baznīcu un tā, kā tic baznīca cauri gadu tūkstošiem. Nu, tā tad vajag arī drusku izglītošanas eh, procesam notikt, protams, formācijas protams. procesam, jo pretējā gadījumā mēs no vienas krīzes otrā, bet arī ir tas, ko saka, ka krīze ir arī nu, tā iespēja vai uh, transformācijas mirkli, nu, tas attīstības brīdis, e, ka tas nav nekas arī briesmīgs. Ar ticības ceļā iespējams, ka tas ir tāds, e, ka tava ticība vienkārši mainās un cerams uz labu <laughs> un uz, uz, kad tiešām nobriest un pilnveidojas, vai ne? Jā, un es domāju, ka nevajag baidīties izzināt, un nevajag baidīties, ka jo es vairāk e, zināšu, jo es mazāk ticēšu, jo ticība nav tikai uh, emocionāls pārdzīvojums vai tikai mani emocionālie kaut kādi priekšstati par Dievu. Ja? Tā kā nevajag baidīties no izziņas, nevajag baidīties no zināšanu iegūšanas par Dievu. Tieši tā. Beidzamā, uh, beidzamais jautājums, es nezinu atbildi, bet varbūt tās tu zini labāk. Slavēts Jēzus Kristus, kas ir Rīgā par draudzi brīvības centrs? Mans dēls, katoļu dēls, sāk apmeklēt šo draudzi Man kā mātei tas ļoti satrauc. Vai tā ir kāda sekta? Es dzirdēju par to. Tā ir uh, vasaras svētku draudze, vasaras svētku draudze, bet nu, jautājums, kāpēc dēls uz turien sāk iet, tas nozīmē, ka katoļu baznīcā viņš nespēja saņemt to varbūt mīlestību, to svētā gara pieskārienu, varbūt arī tā zināšanas, jo bieži vien šajās vasaras svētku draudzēs ļoti čakli un intensīvi studē bībeli, eh, dalās ar savu ticību, ir lūkšanu grupas, un es varu pateikt, ka man draudzē Salaspilī varbūt pat svētdien atnāk 400 cilvēki, ja, bet eh, uz lūkšanu grupu atnāk daži. Tātad mēs paši, un par to es esmu runājis arī sprediķos, mēs paši varētu teikt sev, sev šaujam kājai, jo ja mēs neejam uz alfa kursiem, ja mēs neejam uz bībeles stundām, lūkšanu grupām, ja mēs ne, nemēģinam izglītot savu ticību garīgi un intelektuāli, mēs paši zaudējam, un arī tie, kas ir gados vecāki, viņi domā, nu jā, kur tad es jau visu mūžu gāju baznīcā, rožanas skaitīju, litānijas ziedāju, viss kārtībā, ja? bet tie jaunieši viņus tas neapmieri, viņi grib kaut vairāk. Un tad eh, šīs vasaras vēdra pasaules, protams, ir iespēja. Un eh, es domāju, ka nevajag arī to nosodīt, jo cilvēks meklē, viņam ir šīs ilgas, un var jau gadīties, ka šajā draudzē brīvības centrs viņš savas atbildes šiem jautājumiem arī saņem. Nu, jācer, kad arī tiešām saņem un kad um, Dievs vada šo cilvēku, un, un es domāju, tas jautājums par to, kā tad tur ar to katoļu baznīca ir, vai, vai viņa dod to, kas vajadzīgs, un kā to dara, un tā tālāk, tā ir citas uh, sarunas Jā, tematika. bet es domāju, ka Eh, tas, ka cilvēki iet no katoļu baznīcas projām, tas vienmēr ir atgādinājums mums, vai mēs spējam atbildēt šo cilvēku vajadzībām un ilgām. Mēs redzam, cik ūtri mēs esam, lai dotos jaunajā gadā uz Tezē tikšanos, kas ir tepat Tallinā. Jā. Eh, baznīca ir milzīgi resursi un milzīgas iespējas, tikai mēs kaut kā to turam sevi un uzskatām, ka tikai apmeklēt svētdienas misi, padziedāt korī, paiet procesijām, vēl kaut ko, ka ar labākajā to viss, gadījumā. labāk gadījumā, kad ar to viss katolicisms ir izsmalts, bet tas tā nav. Bet es skatos ar lielu cerību, jo mums ir milzīgi uh, milzīgi atmodas aizmetņi, un es redzu, ka ļoti daudz cilvēku iesaistās, un arī kaut vai rādījumā arī Latvija veids ļoti svarīgu misiju izglītojot cilvēkus ticības jautājumus. Rādījumā arī klausītāji, nu šeit gan mums ir jāliek punkts, milzīgs paldies presirimā par to, ka tik ātri ielicis šajā sarunā, jo nebija jau priekšlaicīgi īpaši sarunāts nekas, paldies par to. Es ceru, ka kādu reizi mēs varam paturpināt un, un varbūt tās tieši, nu kur tad ir tā problēma, ko mēs varam darīt no attiecībā no baznīcas puses un ko, ko varbūt tās vajag arī uh, mainīt un tā tālāk un tā joprojām, bet uh, kamēr tas vēl nav, tikmēr ejiet vai nu pie priestieru Ilmāru Stāles piras draudzi, kur notiek tāda apmācība, vai klausīties rādījumu arī Latviju. Un ja to darat, tad atbalstat uh, eh, ar saviem ziedojumiem. Īpaši šodien un rīt prasam jūsu atbalstu gan lūkšanu, gan tādu garīgu uh, atbalstu, bet tikpat lielā mērā arī finansiāli, jo pateicoties jūsu ziedojumiem mēs varam uh, darboties. Ej uz rādījumu arī mājaslapē rml.lv sadaļu ziedot un ziedo vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9, tu ziedo 4 eiro 27 centus. Mēs tiksimies tūlīt pēc maza mirklīša žālsirdības kronītī. Uh, Eh, kur lūksimies varbūt tās ar šajā nodomā par radio Mariju Latviju, par visu eh, radio mm, saimi, tas ir jums, klausītāji, brīvprātīgie, kas iesaistās, lai palīdzētu saturu veidot un tehniski un tā tālāk bet arī par visiem ziedotājiem, lai kungs tiešām atlīdzina par dāsno sirdi un, un par dāsnajiem ziedojumiem. Es vēl, gribu un... pie, es vēl gribu piebilst to, ka mēs arī redzam, ka Latvijā darbojušies daudzi svētie un ir piem tādas svētvietas, arī mēs zinām Aglona, tāpat Krāslavā godina svēto donātu, daudzās citās vietās. Mēs redzam, ka mēs esam ar milzīgu mantojumu un iesaistoties rādījumu arī mēs turpinām to, ko ir darījuši klosteri cilvēki jau Latgalē, Dominikāņi, tāpat Jezuīti, daudz citi, ja? tā kā mēs esam to, tā milzīgā darba turpinātāji jau tagad šeit mūsu zemē Latvijā. Un kopā mēs to varam. Paldies, uz tikšanos pēc maza brīža!